Изключително богата е програмата на пролетния панер на занаятите в Пловдив. За основните акценти сега Тони Симичева, председател на регионалната заначийска камера в Пловдив. Пролетен панер на занаятите се провежда на улица на занаятите. Идеята е да популяризираме занаячийските ателета и майсторите, които работят там и да бъде една интересна туристическа атракция за всички гости и, и за жителите на град Пловдив. Това е едно от, един от важните акценти. Другото, че цялото събитие ще бъде посветено и ще бъде в, с кауза в полза на деца с Даун. А, така е кръстена и пленера по художествено плетиво и цовапи, които са символ на симпатичните дитица нали, с синдром на Даун. И има, както казахте, вие една много богата програма. Надявам се нали, да ни пропусна нещо, защото те са доста нали, събития майсторите, които работят в ателиетата, всички ще, ще работят а, за жителите и гостите на града, ще демонстрират своите занаяти, всеки може да се докосне до тях, да ги пипне, да си изработи нали нещо. А, откриването ще бъде на 17 май, петък в 11 часа на улицата на занаятите в а, Стария а, град. Както казахме, акцент е върху художественото притиво. Освен а, м- пленера по художествено плетиво, ще има изложба с а, плетива, които са изплетени на една, на две, на четири, на пет, на кукин а, с игла, които са изплетени, така че могат да бъдат разгледани и да видят а, а, какво би могло да се случи нали, с а, този занаят а, художествено плетене. Изложбата се казва Бримки броя, Бримки редя след това ще има състезания за бързо плетене. И всички изделия, които бъдат изработени, също ще бъдат дарени на а, фундацията. Фундацията се казва Up With Down. Те са нашите партньори в това събитие и ние сме насочили всичките си усилия а, да популяризираме тяхната дейност и съответно да им, а, да им помогнем с събрани средства ще в ателието, пикарското ателие, ще участва, ще бъде майстор Варта Торосян, която е участник във втори сезон на Хелс Kitchen е била участник и ще изработва много вкусни неща, които са е, от е, на баба и. Е, това са пататник, е, подкиши най-различни. В събота ще бъде наш гост и Иван Звездев, който ще приготви шарена гозба, или с булгури, шарени зеленчуци. Идеята е нали, думата, думичката шарени, която е посветена на децата с Даун, нали, да участва и в готвата, която ще изготви нали, Вас 20. И така, че ще очакваме малки и големи да, да, да дойдат, да присъстват, да се запознаят с занаятите и ще имаме да също така изнесено занятие на деца с Даун. Акцент настоящото издание, както чухте, е занаятът с близо 5000 годишна история художествено плетиво, който включва плетива на една, две, пет куки дантели и обхваща огромно разнообразие от шарки, мотиви и фигури. Надежда Тодорова, която е майка на дете с Даун, в същото време е основател и изпълнителен директор на фундация Up with Down, сега повече за пленера. Аз участвам в планира на занаятите по няколко линии. Едната, разбира се, като а, основател на фундацията с кауза за живот пълноценен и щастлив на децата с синдром на Даун България, каквато е моята дъщеря Вяра. А, но а, са сами първо а, любов, страст и нещо, с което се занимавам от дете. Всъщност аз съм много творческа натура, а, творчески човек. А, конкретно а, плетенето или художественото плетиво ми е вече и професия от а, доста години, тъй като а, аз съм майстор по художествено плечево към а, регионална значитска камера Пловдив и а, абсолютно горя в а, тяхната пък кауза за опазване на занаятите, за предаване на а, тези традиции, съхраняването на традициите и предаването на, на тези умения на поколенията за напред. Така че това е <laughs> всъщност и другата много важна линия, в, а, поради която участвам в а, този а, панер на занаятите. Аз съм изключително благодарна на Регионална значистка камера Пловдив, че а, организираха този а, пролетен панир на занаятите под надслов Шарени Чорап, именно в подкрепа на, на нашата кауза, на, на каузата на нашата фундация за а, пълноценен живот на децата с синдром на Даун и на хората. Аз деца казвам, но всъщност имам предвид всички, а, без значение от възрастта. И по-конкретно нашия клуб Всеки може тук в Пловдив, а, който следи, знае, че ние сме първия, ние открихме първия по рода си в България а, клуб специално за а, работа с деца с синдром на Даун. И а, това е всъщност а, каузата, която в която горим <laughs> всички ние тук и аз като като преподавател и доброволците, които са около нас, родителите, които също откликват и самите деца. А, така че наистина сме изключително благодарни. А, приканвам всички, които сте в Пловдив, около Пловдив а, тези дни. Елате, ще има много работилнички а, за деца, всякакви деца, е, в които ще може да пипнете прежда, да се научите на някакви неща. Ще има състезание благотворително по плетене на накука. Ще имаме штант ние фундацията, където аз ще представя и мои ръчно багрени прежди, защото това е също <laughs> нещо, с което се занимавам друг занаят, който пък е свързан с плетенето. И всички средства да, от продажбата ще отидат в подкрепа на нашия клуб Всеки може и нашата кауза всъщност, която е развитието и щастливия пълноценен живот на хората с синдром на Даун в България.